Zer ekarri, uh, eh, ez dakiat pentsatzen diegu finezia mini bat, eta bon, hitzei importantzia eman, uskai, eta um, jokia, sustut, jokia eta um, izan dadin belzeian edo buhametan hoek eh, parte parte zen. Eta hoiduk zigarri importanta, eta uh, sinpleki, orden uskaina bilteko behardik bat bintzatzen bena harrapostu bat hobedik, <laughs> eta hor, hor salbegutuk egiazki. Eta gero, bon, istoiak uh, eh, antzestu amini bat, simple bena jok, joki hasu gunean nahi. Uh, justo izenen aldetik, gaiten aldeikuk, nur ziden, lau beltsakor, zo bat bostak? Bai, ordin kamana eta pitsu, prefosta, geobaduk pilot, kokot eta shiba. Akord, bon, ez txak beharen nula eta zentako, hoi perforzta beharko dik dagun igantian. Hoi, justo nula antolatu zide hor, uh, erranduk uh, dagun pedikia prestigu ziela, bestik ez supoze jat ez, oano nula egiten nula antolatzen zide? Uh, eh ebe horra die dinin, uh, usin astelehen, ez juntatzen gutuk uh, eh idazlekin eta laguntzarekin, eta ostegunin aha plantane Eta ordin hor berriak jin grado astel henoz puntu egiten diago eta ordin jokia plantatzen eta delibeoak hartzen. Geo ondotik jokatzeko astien zer. Ezki batzeko bai, ez duk ja, eh? usin, be, usian ja hori gaiten duk bestetan gik gu herrian ja hori gantzean, batek zian ardura hartzen, berrikoek biltzen eta batek ardura hartzen ezki batzeko, ez baita taldian ezki batzea signula egiten duzie. Ebe ziak bezal bezala, eta <laughs> pentsatzen diat hoek hori egiten dira, geogek badiak preforstasiantza izigarri bat idazle oso huna eta hain izena ez teat hain errespetuz, bena besarkada beho bat lehen maskadatik landa, eta bai haik, bon, eh, ara, ez duk, eta geho prefostak gue hitz abadia gehiago erraiteko, bena usin ez duk deus erraiteko. <laughs> Lagun zabaduziei uh, eh, zaharen, kako artin, zaharen aldetik, eh, beste maskadetan ustenka baduk laguntza, beste ustenka ez, hori eh, bai. uh, bai, bai egitzen behit, ez dekat? Hor, ez diagio laguntza ipatzen ahale, habo duk guano, zenta uh, jokientako horazizkuk leheneko maska, aitzineko maskadak egin tutienak, eta sustut ipatu behar titiagio uh, joslik denda isak, zen eta lan izigarria egindeikie eta jantziak eh, zinez oso edertuetuk dantzaien eh, jantziak horro berrik egintitie eta bestea arropako, funtsin beak egintie eta laguntza izigarria, izigarria ukendiak guk eta zinez eh, maskada leheni, lehenik herritarre eskeniko diagu hena beita ebai, zinez Hala, azken galtu bat eta bakin utziko haigu stresa, bada mini egin duzi horxenda, tranquil, largatu zide, Edo, bada bardin, haraik emaskada, beste zerbaituko dukoan, eta bat uh, eh, kritika horren lotxa bardin. Bai, bai, kritika horren lotxa... Fek gu, jadanik gihau, uh, <laughs> gihau gina hidiak eh, egin ahara untsa egin, eta haintzineko entako ebai, lehen haintzineko eh, uh, maskada badakiago izigarri eder izan zera. Odin presiona minibat badiago bai, prefosta nahi behituko zerbait hun egin, et bena ez, duk, uh, ez gutuk izituik, uh, eh, behantzen zikuk uh, dagunik antia. Ba, untsa, be dagunik antelak, tordin, Xavi? Eskerrik antzi.